Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Və mühüm məsələlərdən də biri, hansı ki, çox yayılıb, xüsusən də cahillərin arasında təkfir məsələsidir. Ümumiyyətlə, küfür və təkfir <clears throat> bu məsələlərlə ağır məsələlərdən biridir. Hansı ki, alimlər, müştəhidlər bunda ehtiyat ediblər. məsələnin ağır olduğuna görə. Çünki hamımız bilirik ki, insan nə deyir, söz çıxdısa, artıq və salam, sən ona görə cavab verəcəksən. Adə əgər Allah-u Teala böhtən atmağa, yalan danışmağa necə aqibətləri var, cəzaları varsa, təsəvvürlə insanı dindən çıxartmaq necə? Ona görə alimlər bu məsələdə ehtiyatlı olublar. Heç görsən ki, heç kitab da yoxdur, kafirlərin adları, müşriklərin adları, heç kitab da yoxdur. Yəni, heç kəs bu boyda məsuliyyəti boynuna götürməyib. Məsələ nə üçün? Məsələ ağır olduğuna görə. Ona görə Şeyx Albani Rahimullah deyir ki, hətta elə məsələlər olur ki, görsən 100 dənə alimdən 99-u deyir ki, kafirdir. Lakin biri deyir kafir deyil, yaxşıdır o birini götürmək. Nə üçün? Ehtiyat üçün. Ehtiyat üçün. Çünki alimə özür var. Alim, alimə baxıb özü müqayisə elmə alimlə, deyən, alim eləyirsə mən deyim. Çünki alimə özür var. Alim düz deyəndə iki savab qazanır, səhv eləyəndə bir dənə. Lakin sual çıxır, elmi olmayana, bu da elmi olmayana da aiddir, cavab yox. Elmi olmayana aid deyil bu. Elmi olmayan səhv eləsə, savab qazanmır. Ona görə elmsiz adam bu məsələdən daha ehtiyatlı olmalıdır daha qorxmalıdır. Və ümumiyyətlə, küfür sözü ərəb dilində nəyisə örtmək deməkdir. Sütrə deməkdir, nəyisə örtmək deməkdir. Ona görə, məsələn, ərəblər gecəyə kafir deyirlər. Çünki qaranlıq olanda ki, heç nə görsənmir, qaranlıq hər şeyi örtür, kafir deyirlər gecəyə. Və ya, məsələn, dənizə kafir deyirlər. Dənizə. Çünki dəniz ki, içindəkiləri hamısını örtüb. Ona görə. Hətta fəllah, əkinçi, Quran-ı kərimdə kafir adlanır. Allah subhanət hələ buyurur, kəməthəli, e, ayda buyurur ki, kəməthəli qeysin əcəbəl kuffara nəbətuhu. Əcəbəl kuffara nəbətuhu. Kəməthəli qeysin əcəbəl kuffara nəbətuhu. Deməli, Allah subhanətlə bu ayda misal çəkir, yağışı misal çəkir. O yağışı ki, məsələn, ə, e, bənzəyir ki, onun yetişdirdiyi bitki əkinçilərin xoşuna gəlir. Lakin əkinçilərin xoşuna gəlir. Allah Teala bu ayədə əkinçini kafir adlandırır. Yəni lüğəvi cəhddən. Nə üçün kafir adlanıb əkinçi? Çünki əkinçi buğdanı yerə qoyur, üstün torpağını örtür. Ona görə. Quran-ı kəmdədir. Hədid surəsi 20-ci ayə. Yəni, bu, qardaşlar, lüğəvi cəhətdən. Küfür nədir? Amma şəri cəhətdən, təbii ki, küfür imanın əksidir. İmanın, deməli, əksidir. Alimlər də cürbəcür təriflər eləyirlər şəri mənada. Mənası nədir? Çünki lüğət ayrıdır, şəri məna ayrı, qardaşlar. Lüğət ayrıdır, məna verir, şəriət ayrı məna verir. Məsələn, lügətdə bidət qorxulu deyil. Amma şəriətdə qorxuludur. Bidət yəni yenilik. Lügətdə. Maşın bidətdir. Lakin o demək deyil, bidət olduğunu görürmək. O, yenilikdir, amma şəriətdə yox. Peyğəmbər salsan etmədiyi bir şeyi nəyisə etmək. Şəri mənada başqadır. Şirk. Lügətdə qorxulu deyil. Şərik sözündəndir. Məsələn, Peyğəmbər salsın icazə verib şirk eləməyi. Yəni, ticarətdə şərik olmağı. Amma şəri mənada isə, mənası ağırdır, dəhşətlidir, ən böyük günahdır. İbadətdə neyisə Allahdan qeyrisinə sərf eləməkdir. Fikir versən, lügətlə şəriyyətin fərqin. Necə ki, namaz. Namaz lügətdə duadır, as-sala. Amma şəri mənada isə təkbirlə, qiyam, rüku, səcdə və salamla, ibadət, salamla qutaran ibadətin adıdır. Deməli, qardaşlar, bu küfrün yəni qıssa yəni, tərifi. Ümumiyyətlə, Allah subhanətələ Quranda kafirlər barədə qeyd edir, onları kor, lal və həmçinin e, kor, lal, lal adlanır və həmçinin e, bildirir ki, onlar başa düşmürlər. Çünki nə üçün? Həm e, kordular, həm laldılar, həmcə heç nə eşitmirlər. Kardılar, heç nə eşitmirlər. Çünki küfür bu ayı, e, məsələn, Allah Subhanahu Bəqərə surəsi 171-ci aya. Nə, nəyə görə? Çünki küfürlərinə görə. Bu onu göstərir ki, küfür, küfür. İnsanı zəliliyə aparır, qəlbi bağlayır, qulaqlığa bağlayır. Haqqı görmür insan. Haqqı eşitmir. Haqqı deyə bilmir. Ona görə küfür insanı, qardaşlar, e, məhrum eləyir çox şeydən. Ona görə də, qardaşlar, e, təkfir eləmək də hər adamın işi deyil. Ona görə təkfir eləyən də bu aqibətə düşə bilər. Təkfir çox eləyən, o da adət eləyər, Sonra başlayacaq böyük günah sahiblərini təkfir eləməyə. Və nəticəsi də, aqibəti də pis olur. Yəni, o da təhlükədir. Ona görə, qardaşlar, e, həmçinin küfrün nəyə, nə aparır, nə səbəblərə insan küfrü gedir? Məsələn, səbəblər çoxdur. Şeytan, insan məsələn hakim olmaq istəyir daima, istəyir qabağda görsənsin. Riya, təkəbbüllük, qorxur ki, məsələn, pis deyərlər bunu, küfrə gedir. Aydın necə məsələn? Qorxurlar, pis, pis deyərlər Abu Talib. Abu Talib demədi, la ilə illallah. Neysə qövmü deyəcək ki, ha, İslamı qəbul edə ona görə. Və ya məsələn Firon. Təkəbürlüyündən qəbul eləmədi Musanın dediyin. Və s. Ona görə qardaşlar, ə, e, yəni bildik küfür nədir lüğəvi cəhətdən və səbəblərini öyrəndik və həmçinin kafirlər necə vəsf olunub məhz küfürlərinə görə elə kar ə, e, eşitməz, danışmaz və görməzlər. Məhz ona görə həmçin qardaşlar küfrün növləri də var. Təbii ki, bu böyük mövzudur. İndi çalışırıq ki, qıssa müəyyən qədər yəni, faydalı çatdıraq. Küfrün böyük e, qismləri var. Var böyük, var kiçik. Məsələn, böyük küfürlər, məsələn, var ehtiqadda olur. Məsələn, hansısa bir dində imanın əsillərindən birini inkarlayır, məsələn. Axirət inkarlayır və ya Allahı və ya mələklərin və ya kitabların və ya qəbir əzabın məsələn və s. Həmçin küfür məsələn bunlar böyük küfürlərdir. Hansı həmçinin məsələn böyük küfürlərdən bu etiqadda idi. Həmçinin dildə sözdə küfür, məsələn Allah söymək, Rasulullah söymək, dini söymək. Aydın qardaşlar, həmçinin əməldə də olur küfür, hansı ki böyük küfür. Məsələn Qurani-Kərimi Təhqirləmək, təhqir mənasında atmaq arasa, təhqir mənasında. Ola bilər əlindən düşsün və ya qəzəbindən, onda birisi də üzürlüdür insan. Çünki biz bu şərtləri qoymasaq, onda Musanı ittiham edəcəyik. Musa Tövratı atdaxı yerə. O vaxt ki, görəndə obyekt düzəlmişlər, buzov piri. Gəlib görəndə istəndi, Tövratı əlində idi. Çıxdı yerə. Ona görə alimlər qeyd ediblər. İnsan qəzəbdə və s. bilməməzlikdə eləyirsə, o üzürdür. Bu qeydlər lazımdır, qardaşlar. Ehtiyatda olma lazımdır. Ona görə, ona görə deyilir, alimlər toxunsun. Çünki cahil belə şeylər bilmir. Cahil deyir, küfr, kafir qutardı. İndi gəlir, gəlir inşallah. Deməli, küfür deməli, qardaşlar, böyük küfür həm etiqadda olur, həm dildə olur, həm əməldə olur. Ona görə, qardaşlar, ehtiyatda olma lazımdır. Nə deyirsən, bu küfürdür. Ona görə insan öyrənməlidir əqidəni. Nə demək olar, nə demək olmaz. Və necə demək olar? Əgər nə demək olarsa, necə demək olar? Amma kiçik küfür isə, qardaşlar, kiçik küfür, təbii ki, böyük küfürlə kiçik küfürün fərqləri var. E, yəni, böyük küfür e, dindən çıxarda bilir, kiçik küfür çıxartmır və s. E, fərqlər, alimlər qeyd edirlər. Kiçik küfür isə, məsələn, müsəlmanı öldürmək, üzəri taxmaq, üzəri eləmək məsələn. Gözmuncuğu asmaq, bunlar kiçik küfürlərdəndir. Aydınlı qardaşlar. Həmçinin qardaşlar, ə, ə, təbii ki, bunlar dindən çıxanmır və bütün, məsələn, asilikləri bu qismdən eləmək olar. Məsələn, bəzi amilər kiçik küfrü, məsələn, bütün asilikləri deyirlər. Ona görə İmam Buxarədə rahimehullah və Qeybisi dəlil gətirərək Əhlüsünnə və Cəmaə əqidəsinin bu məsələdə deyir ki, bu onu göstərir ki, insan insan günah nə qədər çoxalsa belə imandan düşmür. İmandan çıxmır. Nə qədər çoxalsa belə. İmam Buxarə deyir və qeyrisi. Amma küfrün aqibəti, qardaşlar, küfrün nəyə aparır? Təbii ki, küfr aparır insanı zəlilliyə, necə qeyd elədik, azmaqlığa, ə, e, nəfsi ə, e, ə, e, sıxıntıya, qorxuya, qorxuya. Ona görə hətta kiçik küfr eləyənlər, məsələn, görsən hər şeydən qoğla pişikdən, qara pişikdən, nə bilim, quşuşdu buradan, burada gedmir. Bunlar qorxurlar, narahatdır. Amma əqidəsi əlhamdə sələfi, lap istəyir pişik keçsin, keçir gedir. Aydındır, çünki nə üçün əqidəsinə görə? Amma əqidəsi sələfi olmayan qorxur hər şeydən. Ona görə üzəlli şey eləyir və s. gör ki, bugün bərəkət olacaq. Zad. Yəni, əgər bərəkət üzəllin olsaydı, daha nə olardı? Neysə. Həmçin, qardaşlar, <clears throat> ona görə həmçinin kafir demək də, qardaşlar, bu küfür idi. Həmçin kafir, e, kafir demək də insan ehtiyatda olmalıdır, xüsusən də müəyyən adama, müəyyən adama, Kafir demək, təyin eləmək ki, bu kafirdir filan kəs. Bu lazımdır, qardaşlar. Bu da ən ağır məsələlərdən Şeyhülislam deyir. Şeyhülislam üçün ən ağır məsələlərdən idi. Şeyhülislam üçün. Amma indi isə bir də ayn mayn deyir, bunu eləyib ki, qıtardı. Hamı kafirdir. Kafir də elə deyir ki, heç belə də elə. ləzzət alır kafir deməkdən. Boz göstərir ki, cahildir o adam. Çünki təkfir eləmək müəyyən bir şəxsi mütləq dəqiqliyi lazımdır. Belə demək olmaz dərhal, həmçinin hüccət çatmalıdır və s. Ona görə alimlər də, qardaşlar, danışıblar bu barədə və çünki insan küfr eləyə bilər, müsəlman küfr eləyə bilər. Ola bilər, məcbur olunub. Ola bilər, qorxudan eləyir. Ola bilər, cahildir, bilmir. Ola bilər ki, elə bilib ki, dəlil var, belə dəlildir, göstəriblər, bu da eləyir. Və ya təqlid eləyib. Elə bilir ki, cəmaat belə eləyib, bu da belə eləyib. Bu üzürlər var qardaşlar. Sen derhal, Ona göre hatta Allah söyən barədə. Allah söyən barədə hətta İbn-i Seymin deyir ki, qəzəb halında olsa sayılmır, kafir deyil. İstənib söysə sayılmır, kafir deyil. Əgər cahildirsə, ne Şeyh Ozan deyir, kafir deyil. Ona görə qardaşlar, bu məsələ ağır məsələdir. Hər adamın işi deyil. Yəni, bunu demək istəyirik ki, bugün xütbədə bu məsələ yayırlar, balacalar yayır. Çünki balacadır, ona görə yayır. Hə, başa düşməyib. Başa düşən adam belə şeyi yaymaz. Başa düşən adam ehtiyatlı olar belə məsələdə. Çünki, qardaşlar, ə, e, şəriət təkfir eləməyi hədəliyib. Peyğəmbər sallallahu buyurub, sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, əgər müsəlman başqa müsəlmana desə ki, ey kafir, əgər olmasa, o küfr özünə qayıdır, deyənin. Amma yoxdur rəğbətləndirər ki, kafir elə. Kafir eləməkdə nə qədər savab var? Yoxdur. Amma təhdid var, hədə var. Fikir verirsən, qardaşlar, fərqi. O bəzilər görürsən ki, o İbn-i Qeyyimdən və ya başqa alimlərimizdən misallar gətirirlər ki, təkfir eləməkdə savab var. Bu başqa şeydir, bu alimlərə aiddir alimlərə aiddir. Həm də kim sübut olunsa, sübut olunsa kafirdir. Heç kəs demir ki, əgər adam təyin olunsa, hüccət qalxsa, sübut olunsa ki, bu kafirdir, heç kəs demir ki, kafir demə. Amma elə məsələlər var ki, təkfir olunan adam ixtilaflı məsələdir. Və ya adamda şübhədir. O saat bir iş olanda birinci yaxşı fikirləş. Deyinə, ola bilər nəsə səbəb var. Dərhal təkfir eləmə. Çünki məsələ ağır olduğuna görə. Ona görə qardaşlar, məsələn, Şeyxülislam buyurur İbn Teymiyə rahiməhullah, deyir ki, söz ola bilər küfr olsun ərdən və deyilsin ki, kim belə desə kafirdir. Lakin müəyyən şəxs, müəyyən şəxsi təkfir eləmək üçün bu hələ bu olmaz, hətta hüccət qalxmayınca. Fikirsən, sözlə ə, e, şəxsin özünü ayırdı İbn Teymiyə. Yəni, tezliyim yerin 23-cü cild Deməli 345-ci, 346-cı səhifələr. Həmçinin Muhammed Əbdülvahab rahimehullah buyurur ki, əgər biz Əbdülqadir e, Əbdülqadirin qəbrinə ibadət eləyəni və ya məsələn Əhməd Bədəvin qəbrinə ibadət və onların mislində olanlara qəbirlərinə ibadət eləyənləri, ibadət eləyənləri ya cahil olduqlarına görə təkfir eləm və heç kəs onlara bəyan eləməyib, bildirməyib. Əgər təkfir eləmir isə, və Allaha şərik qoşmayan necə təkfir eləyək? Əlbəttə eləmirik. Yəni, bu Əbdülvəxab rəhimullah çünki yaymışlar ki, təkfirçidir. Müsəlmanları təkfir eləyir. Və Şeyx də rəhimullah burada açıq aydın deyir. Əddura səniyyə, deyən tez yerin deyim, Əddura səniyyə birinci cild 102-dən 104-cü səhviyəcəm. Ancaq Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur rəhimullah, müəyyən bir şəxsi təkfir eləmək üçün hətta ə, onu kafir saymaq üçün ancaq hüccət çatandan sonra və ona bəyan eləyəndən sonra ki, o biləndən sonra ki, bunun etdiyi, ona bəyan olunandan sonra ki, hətta bunun etdiyi Peyğəmbərlərin yoluna müxalifdir. Ondan sonra ola bilər. Və bu bütün müəyyən şəxslərə aiddir, İbn Teymiyyədir, rəhməllah. 12-ci cild, 500-cü və 501-ci səhvələr. Həmçin Şeyx bin Baz, rəhməllah, ondan soruşanda ki, qəbirə, qəbir sahibinə, istəyən və s. Və şək yoxdur ki, şeyx buyurur ki, bu şirkdir. Amma onu əməl eləyən hələ müşrik adlandırılmır və şeyx deyir ki, ola bilər cahildir. Hə, ola bilər cahildir. Hə, ə, e, kitab, tez, yəni yerini deyim, kitab Favaid Əl-İlmiyyə Minə Durusul Bəziyyə. İkinci cild 273-274-cü səhvlə. Ona görə Şeyx Hüseymin deyir ki, rahiməhullah heç kəs bir dənə cahilliyin üzr olmamağı barədə, cahilliyin üzr olmamağı barədə heç kəs bir dənə dəlil gətirənməz. Heç kəs bir dənə dəlil gətirənməz ki, cahillik üzr deyil. Cahillik üzrdür. Heç kəs bir dənə dəlil gətirənməz. Şeyx Hüseymin, Şeyx Hüseyminin gözəl, yəni açıq aydın sözləri var bu arada və Şeyx məsələyə toxunub və toxunub və geniş danışıb bu barədə heç kəs deyir, e, dəlil gətirənməz ki, cahillik üzr deyil. Əgər cahillik üzr olmasaydı, onda peyğəmbərlərin gəlişində fayda olmazdı. Peyğəmbərlər nöş gəlirdi. İnsanlar Allaha şərik qoşurdular. Əgər cahillik üzr olmasaydı, onda peyğəmbərlər nöş gəlirdi, daha qutardı da, cahillik üzr deyil. Ha, bunlar cahildir, belə eləyiblərsə, daha mən nöş gəlirəm, deyir Peyğəmbər, onları düzgün yola çağırmağa. Onda Şeyh Hüseymin deyir ki, əgər cali üzr olmasaydı, onda Peyğəmbərlərin gəlişində fayda olmazdı, məqsəd. Ona görə Şeyx də Rahimullah İbn Hüseymin Əbdülvahabın sözünü gətirir. Əhməd Bədəvin qəbrinə Şeyx Hüseymin gətirir onu. Deyir ki, bax, şeyxin sözü. Liqa, harada deyib? Liqaat əl-bəb əl-məftuh. 12-ci sual. Həmçinin şeyx deyir ki, Useymin kim deyir ki, cahillik üzür deyil, o rəy, o söz zəifdir. O söz zəifdir. Həmçinin şeyx Fozan, çünki şeyx Fozan xoşdaya gəlir. Həmçinin şeyx Fozan, rahimə, hafizəullah, buyurur ki, qəbirdən istəyən, amma dini söyən və s. və s. və s. deyir ki, əgər cahildirsə, diyanun. Diyan tez yerin deyim, çünki hiccət deyir, şeyx qalxmalıdır. شرح رسالة الدلائل Dələil fi hukm-ı müaləti əhl-i şirk. Səhfə 212. Ona görə qardaşlar, yəni bu məsələ özün görürsən ki, alimlər üzr görürlər. Ə, səni çaşdırmasa alimlərin başqa rəyləri, ümumi rəyləri, ümumi rəyləri zat, ona görə belə çaşdırırlar. Amma görürsən ki, əlhamdülillah, alimlər deyir ki, ali üzrdür. Açıq aydın qəbrə ibadət eləyən təkfir eləməyib. Ona görə qardaşlar, lakin müşkül nədir? Kim belə eləməyəndə deyir, aha sən murciyasən. Onu da yayırlar, murciya. Çoxsu da deyirsən, murciya nədir, deyir, bilmirəm. Başa salamır, deyir, ay murciya qutardı. Filan şeyh dedi, filan kəs, o da o doktordur. Deyib ki, filan kəs üçün murciyadır. Yəni elə bir ki, filan kəs deyir, Quran ayəsini qutardı. Qardaşlar, belə məsələ ümumiyyətlə dedikoduya girməyin. Buna bir fayda yoxdur. İkinci də, qardaş, bu məsələ aydın əhlüsünə olacaq kitablarında. Ola bilər, indi kimsə nəsə desin. Lakin o demək deyil, onun rəyi o düzdür. Ona görə əhlüsünlə həmişə itham eləyiblər, qardaşlar. Cürbəcə adlarla. Ona görə Şeyxülislam da İbn Teymiyyə toxunur bu məsələyə. Məsələn, deyir ki, rahiməhullah və rafizilər məsələn əhlüsünləyə nasiblər deyir. Nasiblər bilirsiniz də firqə olub, əhl-i beyti sevməyənlər. Çünki rafizilər 12 imamı kim onlar kimi, onlar deyən kimi qəbul etmirsə nasibi sayılır. Nasibi, yəni əhl-i beyti sevməyənlər. Fikir verirsən, bizi nasib adlandırırlar. Və ya məsələn, şeyx deyir ki, rahiməhullah, qədərilər bizi cəbərilər adlandırırlar. Qədərilər deyirlər ki, hansı ki qədər yoxdur, bizi adlandırırlar ki, cəbərilər. Biz deyirik ki, insan məcburdur. Fikir verirsən, bu bidət əhlin üslubudur. Həmçin, qardaşlar, Murciyələr. Bizi nə adlandırırlar? Murciyələr bizə deyirlər şəkkəkum. Nədir demişik ki, imanda istisna olar. Yəni, deyə bilərsən ki, mən möminəm, inşallah. Bunlar deyilər, inşallah nə üçün məni şəkiliysən? Deyiblər, hansı şəkiliyənlər söz? İmanda şəkiliyirsiniz. Bizə deyiblər, şəkkəkum. Həmçin cəhmiyyələr bizə deyirlər, müşəbbihə. Allah oxşadanlar müşəbbihə. Həmçi kəlam əhli, fəlsifə əhli, bizə həşaviyyə deyirlər və s. Yəni, qədimdən əhlüsünə adlar cürbəcür verirlər, qardaşlar. Ona görə bu xavaricdən murciyə deməklər, qəribə gəlməsin sənə. Və İbn-i Teymiyə deyir ki, rahimə Allah, bu da necə Peyğəmbər sallasın Qureyş adlandırırdı. Haqqə əhlə həmişə adlandırıblar. Məcmu Fatavi 5-ci il 111-ci səhifə. Ona görə qardaş da bir dənə də hədiyyə e, xavariclər üçün Tabaqatul Hənəbilədə deməli 1-ci cild 34-36-cı səhifələrdə Tabaqatul Hənəbilə 1-ci cild 34-36 İmam Əhməd gör nə deyir? Əhlüsünə imamlarından biri deyir ki, o vaxt ki gördü ki, əhli, əhlil bidə, bidət əhli, hava əhli və bidət əhli, əhlüsünə vəl cəmanı cürbəcür adlarla adlandırırlar ey bilirlər ki, səfihlərlə cahilləri allatsınlar, bilməyənləri allatsınlar deyə, hətta gəlir bilən sözü var, deyir ki, ammal xavaric, amma xaricilər, fəinnam yusamuna əhl-ü sünnəti vəl-cəma murciyə, əhl-ü sünnə vəl-cəmanı murci adlandırırlar. Xavariclər, İmam Əhməd deyir, əhl-ü sünnə vəl-cəma murci adlandırırlar və qəzəbətil xavaric fi qovlihim bəl humul murciyə. E, xavac da yalan danışırlar. Əksinə, murci olan özdədir. Bilirsən niyə üçün? Çünki onlar səhv eliblər bizi murci adlandırmaqda hətta. Bu da göstərir, yenə onlar cahildir ona görə. Çünki murci hakimə qarşı çıxmağı görür. Biz görmürük. Aydındır, ona görə bəzi sələflərdən soruşanda ki, onlara deyiblər murciyə, ibn Mübarək və başqaları, deyir, biz necə murci olub bilərik, biz hakimə qarşı çıxmağı görmürük. Amma murciələr görür xabariclər təkfir eləyir, çıxır, amma murciyə təkfirsiz çıxır hakimə qarşı. Ona görə qardaşlar, görürsən, bunda da səhv eləyiblər. Necə ki, başqa məsələlərdə kimi. Və bu qeydlərdir, faydalar idi qardaşlar. Təbii ki, mövzu böyüydü. Yəni, çox danışma olar. İnşallah, xütbələr əsnasında onlara faydalar verəcəyik həmişə. İnşallah, lakin bax, budur küfür, bax, budur təkfir eləmək, bax, budur olmaz. Hər adamın işi deyil, biz demirik təkfir heç yoxdur, var. Lakin qaydası var. Qaydası var. Necə ki, biz bidət əli hamısın, bizə deyir ki, bunlar deyirlər, heç nə olmaz, hamısı yalandır. Məsələn, sufilər deyirlər ki, biz deyirik təvəssül yoxdur. Biz deyirik, var, lakin qaydasında. Zikir deyirlər, bunlar eləmirlər. Yox, deyirik, zikir var, lakin qaydasında. Təkfir deyirlər, yoxdur. Var, qaydasında. Cihad yoxdur, var, qaydasında. Əhl-i beyt sevmirlər. Yox, sevirik, Lakin qaydasında. Hamısı əhl-i sünnə vəl-cəmaa bidət əhlindən fərqi nədir? Bidət əhlin nə deyir? Əhl-i sünnə vəl-cəmaa onu deyir. O şey var, lakin qaydasında. Və budur bizim bidət əhlindən fərqimiz. Və bu da təkfir barədə, təkfirin təhlükəli olmağı və s. Allah subhanətlə bizə eşi faydalardan etsin və bizi dində, sələfin fəhmində və yolunda sabit etsin. Allah subhanətlə müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətlə fitnədən və əhlindən qorusun. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم